في قبة حمراء وهو في قبة حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقيه فتوضع وأذن بلال وجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع للمدينة ومن حديث kaže autor Rebu Džuhajte Wahba ibn Abdillaha radi radijallahu anhu kaže došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallame dok je bio u jednom crvenom šatoru od kože pa je izišao Bilal, a u njegovoj ruci ostatak vode od abdesta kojom je abdestio poslanik sallallahu alaihi wasallam nail. Pa su ljudi uzimali tu vodu koja je ostala i prskali je po sebi i kvasili se njome. Pa je izišao poslanik sallallahu a na njemu crveni ogrtač, kao da gledam u bjelinu njegovih potkoljenica. Pa je uzeo abdest i proučio je ezan Bilal, pa sam gledao u njegova usta kako se okreće lijevo desno tamo vamo i kaže hajja ala salah, hajja ala falah. Potom mu je usađeno jedno koplje pa je prišao i klanjao podne dva rekiata i klanjao i kindiju dio dva rekiata i nastavio je klanjati po dva rekiata sve dok se nije vratio u Medinu. Što se tiče ravija ovoga hadisa, Ebu Džuhajfe, Wahb ibn Abdillah Suai, poznato je da se zove Wahb. A Alija radijallahu anhu ga je nazivao Wahbul Khair i Wahbullah. Bio je poznati ashab, sahabija, prenosi 45 hadisa, dva su kod Buharija i muslima, dva bilježi Buharija koje ne bilježi muslim i tri bilježi muslim koje ne bilježi imam Buharija u svome sahihu nastavio je živjeti nakon smrti poslanika sallallahu alejhi u Kufi i kada je preselio Rasulullah sallallahu on nije bio još punoljetan. Zatim je Alija postavio ga da bude namjesnik ili odgovoran za blagajnu u Kufi i izlazio je sa njim u sve bitke. Kaže se za njega kada bi ručao da ne bi večerao, a kada bi večerao da ne bi ručao a doručak se ne spominje. Jel tako? Znači da je jeo jedan put dnevno. Kaže takvi u din u svome komentaru na da je umro 74. hiđarske godine. Kaže, izišao je Bilal bi u Vodu u arapskom je voda kojom se čovjek abdesti. A wudu je postupak samog abdesta, pokreti. A obu to je voda kojom se kojom se čovjek abdesti. Pa su uzimali znači od vode koja je pretekla od poslanika sallallahu alejhi ve jer voda koja je ostala nakon abdesta Rasulullah sallallahu alejhi je mubarek i dozvoljeno je da se činite barruk od tu vodu, to da se ta voda uzima i da se sipa po tijelu i da se ljudi liječe tom vodom. Jer je bilo vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve Umu Seleme imala jedan čupirak kose od Allahovog poslanika, ali i salam, pa kada bi nekom dijete se razboljelo, uzela bi taj čuperak kose i umočila ga u vodu, pa bi dolazila, znači, ovaj e, porodica djeteta i uzimala tu vodu i onda bi se liječili tom vodom. Pa to je znači tebarruk i to je dozvoljeno samo znači kada je u pitanju ko? Poslanik sallallahu alejhi ve Nije dozvoljeno onima koji dolaze nakon njega. Kaže Džabir ibn Abdillah, došao je poslanik sallallahu da me obiđe dok sam bio bolestan, kako bilo živan Buhari u svome sahihu. Kaže, bio sam toliko bolestan da sam se onesvijestio. Pa je poslanik sallallahu alaihi uzeo abdest i polijevao po meni sa ostatkom vode, znači sa kojom se abdestio. Došlo je u predaji kod muslima, u hadisu Sulha Hudejbije, od al Misura i Marwana kaže se da poslanik sa osrme nije mogao da pljune na zemlju, a da neko ne uhvati tu pljuvačku u svoju ruku. I onda bi trljali s tom pljuvačkom po svome tijelu. Zato što je šta? Mubarek. Zato što je ta pljuvačka Mubarek. A kada bi se poslanik sa abdestio, kaže gotovo da se ne potuku za vodu koja pada. I kaže se da ni jedna kap nije mogla pasti na, zemlju, a da je već neko nije rukom uhvatio, znači i koristio tu vodu nakon toga. I to je sve došlo u vjerodostojnim predajama. Neki učinjaci kažu, iz ovoga zaključujemo da je dozvoljeno činiti tebarruk od od dobre ljude i od onoga što oni dotaknu ili što ostane iza njih i tako dalje. Pa je ovo ubjeđenje pogrešno kod ehlu od džemata je dozvoljeno te da se čini samo od poslanika sallallahu pa nam nije poznato da je neko došao i uzimao vodu od Ebu Bekra pa je mazao po svome tijelu, niti ovaj, od Omara, niti niti niti drugi ashaba, niti su to to činili nakon njih. To je dakle bilo potpuno nepoznato. Kaže dalje, kao da gledam u bjelinu njegovih a, potkoljenica. Poslanik sa osrme bio bijen, bijel i da je bio tamno put. Tamno put zato što su ljudi tim podeljima takvi. No međutim, on je bio bijel u odnosu na Arape u to vrijeme. Pa se kaže da njega šta da je? Bijel. Kada bi čovjek iz Saudijske Arabije ili iz Egipta otišao u Sudan, on je tamo čudan, on je bijel. Iako on nije bijel u odnosu na nas, nego je tamnoputno, međutim, kada se kaže da je poslanik sam bio bijel, misli se da je bio bijel u odnosu na ljude šta, koji žive u tom podneblju. Mi imamo ljude koji žive u našim podebljima, na Balkanu, ali ćeš naći da je tamno put misliš da je južnjak, jel tako, negdje da je sa juga došao, od Turske pa na niže, jel tako? A imate tako među njima ljudi koji su, koji liče nama. Znači, to je ta, to je ta razlika. Pa je ovdje, znači, ta bjelina ovaj, djelomična ili, ili, ili je ograničena. I ome hadisu je dokaz da je poslanik sa imao kratku odjeću, dok je vidio šta njegova njegove potkoljenice. Ako je duga odjeća bila i vukla se po zemlji, nije mogao šta vidjeti njegove potkoljenice. I to je tumačenje jedno, riječi Allaha te barake o ta'ala, o fa i odjeću svoju očisti, kaže se da je to šta? Da je to skraćivanje odjeće. Jedno jedan od tefsira. I došlo je da je došao dječak od Omara radijallahu anhu na smrtnoj posteli leži Omar i on došao s dugom odjećom, pa ga pita Omer, kaže, digni svoju odjeću, to je čišće za tvoju odjeću i za tvoje srce. Digni svoju odjeću, pa je musliman dužan da odigne odjeću i ne smije mu odjeća padati ispod članka. Jer je poslanik s.a.v. vidio čovjeka koji ide ulicom i spustio odjeću, pa je trčao za njim i uhvatio ga, kaže digni odjeću, kaže Allahu poslaniče, kaže ja imam krive noge. Pa ga sramota, kaže irpa teubek fe inne kulle halqillahi hasen, kaže, digni svoju odjeću. Kaže, svako Allahovo stvorenje je lijepo. Svako Allahovo, tako kako taj uzvišeni Allah stvorio, nije nas stvarao na isti kalup, nego ovaj je ovakav, ovaj je onakav i razlikuju se ljudi. I svako Allahovo stvorenje je lijepo. I došao je Omer ibn Abdullah, eh, Abdullah ibn Omar, došao je kod poslanika, sallallahu i pokucao na vrata, kaže, koje je, kaže, Abdullah? Pa je otvorio vrata pa je vidio da mu je odeća pala. Kaže, in kunta abdallah farfa izarek. Ako si kaže zaista Allahov rob, onda digni svoju odjeću. Onda digni svoju odjeću. I ovo mnogi muslimani ovaj, igraju se sa ovim propisom, smatraju da je to nešto sitno, no međutim to je opasno. To je opasno. Kažu, to je samo zabranjeno iz oholosti. Poslanik s.a.v. kaže u hadisu koga bilježi imam Tabarani i Hibban, Ijak je ispalili zar pe inne zar i minul mahile. Kaže, dobro se čuva ispuštanja odjeće, jer je spuštanje odjeće oholost. Šta kaže? Jer je spuštanje odjeće oholost. Pa ne možeš kazati, ja to ne činim iz oholosti, jer je samo spuštanje odjeće šta? Dok si spustio, upao si u to. Tako da je čovjek najpreče da to digne. I šta je onda značenje hadisa poslanika sallallahu koga bilježe je ima mali, kome kaže teubul mu'mini ila nistisak. Ila nistisak wala harađama ila el kabein. Odjeća muslimana je do pola potkoljevice. A nema smetnje da se spusti do članaka. Šta razumijemo iz hadisa? Da ima smetnje ispod članaka, da nema. Da ima. Jer je to poslanik sam sam rekao, najbolje je do pola. No međutim, ako živiš u društvu gdje se to ne praktikuje, gdje, gdje, gdje, spusti do članaka. I zato je kod nas nije ispravno u našim podnevljima da čovjek digne odeći do pola e, one potkolnice i da hoda. To jeste sunnet. No međutim, ima i druga stvar koja je sunnet, a to je dokle. Do članaka. I ti digneš i onda pustiš da ljudi pričaju o tebi, da te ogovaraju, da ismijavaju vjernika, nemaš potrebe. Pouči ljude sunnetu pa onda praktikuj. Pa je onda bolje da se spusti odjeća do članaka, to je šta? Vid olakšice koji je došao u Ali ispod članaka ne treba to je čišće i bolje. U njemu je dokaz da potkoljenica, u hadisu je dokaz da potkoljenica nije šta? Avret. Da nije stidno mjesto. Jer dok je gledao, znači, u potkoljenicu poslanika, sallallahu nije stidno mjesto. I tu nema razilaženja da je potkoljenica, da nije stidno mjesto kod muškaraca. Kod žena je jasna situacija. No, međutim, kod muškaraca je to, znači, ne smatra se avretom. Osim kada bi neko gledao sa šehvetom, sa prohtjevima, tada je zabranjen pogled. U ome hadisu ima jedan problem. Kaže se da je Bilal izlazio sa ostatkom vode od abdesta. Jel u redu? Pa kaže, pa je izišao poslanik sallallahu pa se abdestio. Kaže, fetavadda je, po Bilal. Pa se abdestio i pručio ezan Bilal. Pa zašto se abdestio drugi put? Ako se abdestio, ako je ostatak vode bio, zašto se abdestio drugi put? Neki kažu, vjerojatno da je poslanik Osame izgubio abdest, pa se ponovno abdestio. Ili je želio da obnovi još jedan put abdest da bi Sabi koristili tu priliku šta da? Da se blagos, da, koriste tu vodu ili ostatak od abdesta. Ili ovaj, da se kaže da je značenje hadisa وَاَذَّنَ Bilal, pa je uzeo abdest i proučio ezan Bilal da se abdestio ko? Bilal, ne poslanik sa Pa se abdestio, znači radisa bilo, pa je izišao poslanik sa Bilal se abdestio i učio šta? Ezan. A to isto tako može se zaključiti iz hadisa. Tako da nije, znači, bilo da se abdestio poslanik sa ili bila nije opet sporno, jer može, se, znači, promijeniti, može se promijeniti abdest, znači, tako je za, za tim bila potreba. Pa sam gledao u njegova usta kako lijevo desno se okreće i kaže hajja ale salah, hajja ale Okretao se desno i lijevo i tako je govorio. U ome hadiso je dokaz da Muezin kada uči jezan da se okreće lijevo i desno. Da se okreće lijevo i desno. I okretanje biva samo glavom, samo vrat. Prsta dva stavi u dva uha i okreće samo glavu. Znači samo vrat okreće, a tijelom ostaje usmjereno prema i to danas većina zida ne praktikuje. Prave tu grešku, okreću i tijelo i stopala od kible. Ispravno je da samo okrene vrat lijevo i desno. Tako je činio, je se ovdje, okretao je svoj vrat ili usta lijevo, lijevo i desno. I kaže se u hadisu, koga bilježio Ebu Davud i kaže za njega vama neovi i šeh Albani da je vjerodostojan, volem jeste dir i ne bi okretao svoje tijelo ne bi okretao svoje tijelo. Tako da nema vjerodostojne predaje o okretanju tijela. Ima predaja da se okretao, ali ne kaže se šta. Šta je onda okretao? Glavu. Da bi pomirio predaje, nemoguće jednoj predaje kaže ne, nije se okretao, u drugoj se okretao. Ne, okretao je znači glavu, sa njom je vrtio lijevo desno, ali nije znači svoje, nije pomjerao svoje tijelo. I pomjeranje tijela nema nikakve, znači osnove u sunnetu poslanika, sallallahu sallam, nego treba ostati usmjereno prema kibli. Isto tako stopala, znači ostaju, kako kaže vam šafija, ostaju usmjerena prema kibli i neće nikuda muezin okretati lijevo ili desno. Ovo izgovaranje hajjala ala salah, hajjala ala može se izgovoriti na više načina, kod uleme je spoznata najčešće dva tumačenja. Da se kaže na desnu hajjala salah dva puta, pa na lijevu hajjala ala dva puta. Ili da se kaže na desnu hajjale salah i da se na lijevo kaže hajjale salah. I da se kaže na desno al felah i da se na lijevo kaže al felah. To bi bilo šta? Kombinovano. Znači, jedan od da dva načina, iako je poznato, znači da se na desno kaže al salah, a na lijevu al felah. Potom je usađeno koplje poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, znači da panja prema koplju. I u ovome a, hadisu je dokaz da je koplje značilo da je klanjanje pri a, koplju sunnet, odnosno praksa poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kaže neka ulema da je ovo koplje, koplje kojim je Zubeir, Zubeir ibn al-Awam ubio Ubejdu ibn Sa'ida ibn al-Asa na Bedru. Kada ga je ubio, Zubeir ibn al-Awam kada je ubio Ubejdu, Tražio je poslanik sa to koplje od njega, pa mu ga je dao. Pa kada je preselio poslanik sallallahu alejhi on je to koplje uzeo sebi ponovo. Pa ga je tražio Abu Bekr, pa mu ga je dao. Pa kada je umro Abu Bekr, uzeo ga je nazad. Pa ga je tražio Omar, pa mu ga je dao. Pa kada je Omar ubijen, ponovo ga je uzeo. Pa ga je tražio Osman. Pa kada je Osman ubijen, ponovo ga je uzeo. Pa ga je dao, pa je nakon Osmana, došao je u porodicu, do porodice, do porodice Ali radijallahu anhu, pa je došao Abdullah ibn Zubair, njegov sin, i tražio to koplje, pa je ostao, kod njega to koplje ostalo dok nije preselio. Kaže neko da je to bilo to koplje koje je, znači, ovaj, kojim je ubio, jeli, a, a, kojim je ubio Zubair, ibn Ma'asa. I klanjao je dva rekiata dok se nije vratio u Medinu. Znači, putnik, za putnika je po većini uleme sunnet da klanja dva po dva rekiata. Ako bi potpunio, kod njih nema smetnje. Ali je sunet da krati. Dok kaže, a neki isključenjaci kažu da je važiv, da je kraćenje važiv. Da je kraćenje namaza važiv. U svakom slučaju, namaz da putuje bolje kratiti. To bez ikakve sumnje. I u hadisu je dokaz da je dozvoljeno muškarcu da obuče crvenu odjeću. Znači, da ima crvenu, da ima crvenu odjeću. I po pitanju crvene odjeće ima nekoliko mišljenja. Ibn Hajar je u svome djelu Fethul Bari. Jedno mišljenje da je dozvoljeno općenito. Bez ikakvih ograničenja. Drugo mišljenje da je zabranjeno općenito. Nikako se crveno ne smije blažiti. Ovo se prenosi od Selefa. Treće mišljenje da je mekru. Četvrto mišljenje da je mekru ako se radi o tome da se čovjek ističe među ljudima i ako želi da se ukrašava posebno sa njim. Znači po nijetu. Peto mišljenje je da je zabranjeno ako je obojano sa bojom koja se zove el El Muasfer, to je boja koja je vukla crvenoj boji i to je bila to, je bilo bilje kojim se bojala odjeća, Allah najbolje zna da su ga koristili mušici, pa da je zbog toga zabranjena boja El Muasfer, a to je ta boja koja vuče na crvenu. I šesto mišljenje da je zabranjena crvena boja ako je čisto crvena. A ako pri ima primjesa druge boje, da ima duge, bijele boje, ili niti, znači koje su druge boje, pa nije čisto crvena, onda kažu da I to je mišljenje dobro Ibnul Kajim. I to je mišljenje, i to je mišljenje jako. Ima hadis u kome stoji iako al humra pa innaha habbu zineti da šeitan. Dobro se čuvajte crvene boje jer kaže to je najdrža boja šeitanu. Međutim, taj hadis nije vjerodostojan, kako kaže a, Ibn Hajar u Fethul i kako kaže šejh Albani. Imam Ahmed kada je pitao o ženi da li može oblačiti crvenu boju, kaže, kaže, fekerihahu kerahatan šedida. Pa je to prezirao, ovaj, e, žestoko to prezirao. Kada se kaže kod Selefa kerihehu, kerihe znači što je mekru od mekru. Kerihe mekru, ista je šta? Ista je osnova. Mi kažemo mekruh je nešto što preziremo. No, međutim, Selef kada je govorio da je nešto mekru, oni su mislili da je to haram. Pa upitaš čovjeka, a propis žena izlazi na, na ulicu namirsana, kaže hehu. Pa je to mrzio to ili s smatrao me kruhom. Međutim, nije kod bio mekruh kao šta. Kod nas ovaj terminološko značenje mekruha da je nešto što je pokuđeno, da je to kudi kamo stepen ispod harama, je tako? Kod njih to nije bilo poznato ta klasifikacija na takav način. I Ibn Kajim je u svome dijelu Namul Muarqe'in govorio općenito i navodio znači primjere od imama Ahmeda kako je govorio za određene stvari da su mekruh, a one šta? Očiti haram. Prenosi se od Ibn Omara, kako dođe imam Tirmizi, da je poslanik Salasaleme prošao pored čovjeka koji imao dvodijelnu crvenu odjeću, pa ga je ovaj poselamio, pa mu nije htio odgovoriti. Pa mu nije htio poslanik Salallahu odgovoriti. Kaže imam e, Tirmizi da ovaj hadis dobar. No, međutim, ispravno je da je hadis daif. Ispravno da je daif, kako kaže Ibn Hajar i šeh Albani, da je hadis daif, da nije vjerodostojan. U ome hadisu je dokaz da je lijepo učiti ezan kada je čovjek na putu. Kada si na putu, hoćeš klanjati, staneš negdje na parkiralištu, na mjestu gdje možeš klanjati, proučiš ezan. Proučiš ezan. Iako, kaže Imam Šafija, nije obaveza kao što je ljudima koji borave mjestu boravka. Jer je kod putnika osnova olakšica ili potpuni ibadeti. Olakšica, ako namaz kratiš i ako možeš dio namaza ostaviti, šta je onda sa samim ezanom? Pa kaže, ako ostavi, nije kao čovjek koji bi ga ostavio jeli, u mjestu, u boravka. I kaže, u njemu je dokaz da sutra ili pregrada u namazu koju stavljaš ispred sebe kada klanjaš, da ne mora biti ovaj šira od koplja. Znači, širina nije bitna, bitna je šta? visina. Bitna je da bude kao ovaj e, zadnji dio jahalice ili sedla na jahalici. A to je, kako kažu islamski učenjaci, koliko otprilike podlaktica. A podlaktica je u šerijatu od vrha srednjeg prsta do lakt. To je sve podlaktica. I to se sve pere. Kad se uzme abdest, to se sve pere. Iako si prvi put obrao ruke, ponovo kada pereš podlaktice, opet pereš ruku kompletno sve, znači do, lakta, to iznad lakta. To je podlaktica. Toliko mora biti sutra ili pregrada visoka, a širina njena, a širina njena nije bitna. I došlo u jednom hadisu, kaže, ko od vas klanja, dovoljno i je da klanja prema pregradi koja je visoka kao, znači, podlaktica, a taman da je, znači, široka kao dlaka, to nije bitno. Tako se navodi u jednoj, u jednoj predaji. sutra smo opširnije govorili u knjizi o namazu. A, ovdje je dokaz da je dozvoljeno čovjeku na putu da nosi sa sobom, znači koplje, da nosi sa sobom koplje i slično koplju. I dokaz da je bolje namaz krati na putu i da putnik krati namaz dok se ne vrati svoje kući. Sve dok ne uđe u mjesto boravka, znači krati svoj namaz, a ulaskom u mjesto boravka prestaje, znači, predstavite olakšica i mora upotpunjavati svoj namaz. Ovo je bio hadis Ebu Džuhajfe, a nakon toga dolazi hadis Abdullaha ibn Omara, kome ćemo išao tada govoriti u našem narodnom druženju. Nam Allah za da nas puči našoj vjeri sunetu poslanika, sallallahu alaihi sallame, da su na istini, dok ne sretnemo našeg da jednog jedinog tebara, kjeva ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahabihi ježmaj.